50 languages. 62 62การตั้งคำถามหนึ่ง f e p r e g u n t a s เรียน Aprendre นักเรียนเรียนมากไหม Els estudiants aprenen molt? ไม่พวกเขาเรียนน้อย No, aprenen molt poc. ถาม Preguntar. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Feu sovint preguntes al mestre? ไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อย No, y o no pregunto sovint. ตอบกลับ respondre ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ respongui si us plau ดิฉันตอบกลับ respong ทำงาน treballar เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม que està treballant ell? ใช่ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ Sí, està treballant. มา Venir. คุณจะมาไหม Que veniu? ค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Sí, arribarem immediatament. อยู่บิวดาคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะบิว่าเบอร์ลินค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินซ s ิสกาเบอร์ลิน